54. pitanje. Da li je dozvoljeno vjernicima da gledaju nevjernike koji se bore na svjetskom prvenstvu, ali su nepropisno obučeni, sa nijetom sticanja znanja, odnosno učenja vještina od njih, da bi se iste prenijele muslimanima? Allah vas nagradio, šejh. E, da znati, braća, e, stidna mjesto kod muškarac od pupka do kolina. A ima koji kadi od pupka do krila, razumijeti. Pa hajde između oba, razumijeti, ali ne treba krila skroz do gori, kako ko igra, ima, Boga mi ima neki koji oblači nešto koji igraju Hrvanije, razumijeti, koji ima, ne znam, gačica igraju sa, sa to, to, to je nešto, nismo niko gledat ovi, razumijeti. Ali hajde to nek budi stvari između kolina i, i, i, i kako se zove i drugi mišljenja na, na, krila razumijeti, ali kad budi skroz tako, nismi gledati, to vas Allah pomoći.